Hallelujah. Are you happy in Jesus? Cieszycie Praise God. We're glad to see you. Bardzo uh, how many have known Jesus for 25 years? How many have found Jesus in just the last year? A ilu z Was spotkało Jezusa w ciągu ostatniego roku? To trzeba się postarać o to, żeby się ludzie nawracali. Hallelujah. The Lord is moving by His Spirit. Pan Bóg działa poprzez swojego ducha. All over the world. Po całym świecie. Great things are happening. I wielkie rzeczy się dzieją. Last summer. Ostatniego lata we, we dedicated a new church in Sweden. Mieliśmy poświęcenie nowego kościoła w Szwecji. It seats 5,500 people. Mieści on 5,5 tysiąca ludzi. You should go across and see it. Powinniście tam pojechać i zobaczyć. Uh, especially in July when I'll be speaking there. A szczególnie w lipcu, kiedy będę tam usługiwał. You'll see six or seven thousand people będzie tam około 6 albo 7 tysięcy ludzi worshiping God together. uwielbiających Pana razem. And it's all happened just the last few years. A to wszystko wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat. We could take you way out to Singapore. Mogliby, moglibyśmy Was przenieść do Singapuru. church seats 5,000 people. Tam kościół mieści 5000 tysięcy ludzi. They have four services on Sunday. W niedzielę rano mają cztery nabożeństwa. Thousands and thousands of people worship Jesus. Tysiące ludzi przychodzi, aby uwielbiać Jezusa. And it's happened recently also. I to też y, zaczęło dziać się od niedawna. God is doing good things. Pan Bóg czyni dobre rzeczy. And God loves Poland. I Bóg kocha również Polaków. Hallelujah. Hallelujah. I'd like you to say these words. Chciałbym, abyście powtórzyli te słowa. Jesus is Lord over Poland. Jezus jest Panem Polski. Say it again. That sounds so good. Say it again. Tak fajnie to mówicie, że powtórzcie to jeszcze raz. Hallelujah. Hallelujah. We need to tell the devil that. Diabłu powinniśmy to powiedzieć. That Jesus is Lord. Że Jezus jest Panem. Praise God. Chwała Jemu. We bring you greetings from the Christians in the United States of America. Przywozimy wam pozdrowienia od chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. They have a scripture for you. I oni przekazują wam werset Słowa Bożego. It's Isaiah chapter 41. Izajasz, <clears throat> rozdział 41. Verse 10. Wiersz 10. Hear thou not, Hear thou not. Nie bój się. I am with thee. Bo ja z tobą. Be not dismayed. Nie lękaj się. I am thy God. Bo ja Bogiem twoim. I will bless you. Pobłogosławię cię. I, I will strengthen you. Dam ci pomoc. Whatever you need, Jesus will give it for you. I cokolwiek potrzebujecie, Jezus wam da. May it be a special verse for you too. Ja też mam dla was szczególny werset. That you don't have to fear. Że nie musicie się bać. He is our God. Dlatego, że On jest naszym Bogiem. You don't have to be confused. Nie musimy być e, w pomieszaniu. He'll guide us. On będzie nas prowadził. Strengthen us. Będzie nas wzmacniał. And provide for us. I będzie zaspokajał nasze potrzeby. If you know it, say amen. Jeżeli jesteście, wiecie o tym, powiedzcie amen. Hallelujah. Hallelujah. When you uh, come to Jesus, kiedy przychodzimy do Jezusa, one of the first things you learn is that you have an enemy. To jedną z pierwszych rzeczy, których się uczymy, to to, że mamy nieprzyjaciela. Now most Christians don't know that. Większość chrześcijan o tym nie wie. They think that when you come to Jesus, myślą, że kiedy przyjdą do Jezusa, you have no more troubles. To już nie ma więcej żadnych kłopotów. No more sorrows. Nie ma smutków. And then you come to Jesus. Kiedy przyjdziemy do Jezusa, and you have more troubles than you ever had before. okazuje się, że mamy więcej kłopotów niż mieliśmy przedtem. And you say, hey, I mówimy, co to się I dzieje? thought it was going to be the other way. Myślałem, że będzie zupełnie inaczej. But what you don't realize, Ale to, czego nie zrozumiemy, you've got a new enemy. to to, że mamy nowego nieprzyjaciela. His name is the devil. Nazywa się diabeł. Now, do you know why the devil wants to hurt you? Czy wiecie, dlaczego diabeł chce wam szkodzić? I'll tell you. Powiem wam you don't mean anything to the devil. Dla diabła nie stanowicie żadnej wartości. Nothing at all. W ogóle nic. He doesn't know anything about human personality. On nie wie nic na temat ludzkiej osobowości. But he hates God. Ale nienawidzi Boga. God put him out of heaven. Bóg strącił go z nieba. And the only way he can hurt God I jedynym sposobem, w jaki może szkodzić Bogu, is by hurting you. to poprzez wykony, wyrządzanie krzywdy czy szkody wam. Now, if there was a big giant living close to you, Gdyby w waszym sąsiedztwie mieszkał jakiś olbrzym and he was afraid of you, i bałby się was but he wanted to hurt you, i chciałby wam krzywdę wyrządzić, the best way to hurt you to najlepszym sposobem, w jaki mógłby to uskutecznić, is to hurt your child. to Y, wyrządzić krzywdę twojemu dziecku. Then that would hurt you. To wyrządziłoby tobie wielką krzywdę. Well, the devil hates God. Diabeł nienawidzi Boga. But he can't hurt God. Ale nie może mu krzywdy zrobić. So he says, God loves the humans. Więc postanowił, że skoro Bóg kocha ludzi, I'll hurt them, to będę im szkodził. And that will hurt God. I w ten sposób będę szkodził Bogu. So when you become a Christian, kiedy stajesz się chrześcijaninem, you have an enemy. masz nieprzyjaciela. His name is the devil. Nazywa się on diabeł. Maybe you don't realize it. Jeżeli nie jesteś tego świadomy, he doesn't know how you feel about anything. On nie wie, jakie ty masz w ogóle uczucia. You say why? Powiesz dlaczego? He's never been a human. Dlatego, że on nigdy człowiekiem nie był. He doesn't know how humans feel. Dlatego nie ma zielonego pojęcia, jak ludzie się czują. Have you ever seen a bed of ants? widzieliście gniazdo mrówek? Thousands of little ants. Tysiące mrówek. Do you remember how you put your foot on them? Przypominacie sobie, jak udało się wam nadepnąć w, w to mrowisko? Now that was very naughty. To było bardzo niegrzecznie. Those ants cursed you. Te mrówki przeklały ciebie. But you couldn't hear them. Ale ty nie słyszałeś tego. You say why? Dlaczego? Well, oh, you're not an ant. Dlatego, że nie jesteś mrówką. But did you see how quickly they put their house back together again? Ale czy zauważyliście, jak szybko one odbudowują swoje mrowisko? Hoping that you would go away. Mając nadziei, że ty wkrótce odejdziesz. But then you put your foot on their little house. A kiedy nadepniesz na ich małe mrowisko. And you tear it all up. Y, rozrzucisz te, ten ich domek. And then they put it together again. One ponownie za chwilę zbierają go razem. Now why do you do that? Dlaczego tak? You don't understand ants. Nie rozumiesz zachowania mrówek. You don't know how sad that makes them. Nawet nie masz pojęcia, jak, jaką przykrość im wyrządziłeś. So it's all fun to you. Y, dla ciebie to może być zabawne. To step on ants. Kiedy depczesz po mrówkach. That's where the devil is. I tak właśnie robi diabeł. Everything we do, wszystko co my robimy, he wants to step on it. On chce to zniszczyć. He don't understand you. On nie rozumie was. He's never been a human. Dlatego, że nigdy nie był człowiekiem. Now, the reason Jesus came to the earth Przyczyną, dla której Jezus przyszedł na ziemię, is so that in heaven była ta, aby w niebie they would understand humans. zrozumiano człowieka. Now, Jesus is in heaven. Pan Jezus jest w niebie. And you do something. Kiedy ty coś robisz, and all of heaven looks at you, całe niebo się przygląda. And Jesus said, now, I understand it. I Pan Jezus mówi, ja go rozumiem. I used to live down there. Ja mieszkałem kiedyś na ziemi. And I know those kind of people. I ja znam tych ludzi. And so you have to just keep forgiving them. Dlatego musimy im przebaczać. Jesus can bear your sorrows. Pan Jezus y, y współczuje sobie w smutkach. If he had never been a human, Gdyby nigdy nie był człowiekiem, he couldn't bear your sorrows to nie mógłby ponieść swoich smutków, because he would never have known human sorrow. bo nigdy by ich nie doznał. But because he's been a human, Ale dlatego, że był człowiekiem, when you're sad kiedy ty przeżywasz smutek, and when you're hurt, kiedy ty przeżywasz ból, he's hurt on przeżywa ból, because he understands a human. dlatego, że rozumie człowieka. Aren't you glad czy nie cieszycie się z tego, that the Son of God że Syn Boży became the Son of Man, stał się Synem Człowieczym, that he might understand po to, żeby mógł mieć wyrozumienie all the sons of men? dla wszystkich synów ludzkich, When you feel bad, kiedy czujesz się źle, he says, I understand that. to on mówi, ja rozumiem I used to feel that way too. Ja też tak się kiedyś czułem. So in all ways that you are tempted, the Bible says, so was he taki sam sposób, w jaki my przeżywamy pokuszenia, on był kuszony również. But you do have an enemy. Ale mamy nieprzyjaciela. Most Christians don't know it yet. Ale większość chrześcijan jeszcze o tym nie wie. The enemy sucks them. Y, nieprzyjaciel y, wysysa ich. And you blame it on your wife. A ty oskarżasz za to żonę. It's not your wife. Ale to nie twoja żona. You got a devil out there. Tam za tym kryje się diabeł. He wants to hurt you. Chce tobie krzywdę wyrządzić. And you have to learn I musisz się uczyć, how to resist him. w jaki sposób dać jemu odpór. Let's talk about it. Porozmawiajmy o tym. Open your Bibles Otwórzcie Biblię to the book of Ephesians. liście do Efe, list do Efezjan In chapter 6, w rozdziale let's read together. przeczytajmy razem. In verse 10, wierszu dziesiątym it says, finally, brethren, a w końcu bracia he's talked about a lot of things. mówił już o wielu rzeczach. The great apostle here that wrote this. Ten wielki apostoł, który to napisał. Then he says, finally. I mówi w końcu. After everything else, po tym wszystkim, finally, w końcu. I want you to be strong in the Lord. Umacniajcie się w Panu. Now, Most of our t- many times we're not strong in the Lord. Bardzo często my nie jesteśmy mocnymi w Panu. If you've seen great wrestlers and boxers uh, in, in, in the ring when they're fighting. Kiedy może oglądaliście tych, którzy walczą, walczą na e, arenie, bokserów czy jakichś innych? Their strength's not in the Lord. Ich siła nie jest w Panu. It's in big muscles. Ich siła jest ich dobrze zbudowanych If they lose those muscles, Gdyby stracili te mięśnie, they don't have any strength. to nie, ma, nie mają oni żadnej siły. If you've heard a professor teach, Kiedy, jeżeli słyszeliście profesora, he który has wykładał, strength. He has strength. on ma siłę It's in the mind. i ona jest w jego myślach, It's not in the Lord. nie w Panu. He says, "Be strong in the Lord." Ale tutaj jest powiedziane, bądźcie silnymi albo umacniajcie się w Panu. There are people that are strong in their denomination. Są ludzie, którzy są silnymi w swojej denominacji. You say, are you saved? Pytasz, czy jesteś zbawiony? You say, I belong to a certain church. Od razu odpowiedź brzmi, o ja należę do tego kościoła. Your strength is not in the Lord, it's in a denomination. Twoja siła nie leży w Panu, ale w denominacji. Sometimes our strength is in a doctrine. Czasami nasza siła leży w doktrynie. You say, do you know the Lord? Ktoś pyta, czy znasz Pana? Oh, I believe the Ten Commandments. O, ja wierzę w dziesięcioro przykazań. Where is your strength now? Gdzie dzisiaj leży Twoja siła? Is your strength in Jehovah? Czy Twoja siła leży w Jahwe? Or is it in your mind? Czy w twoich, Twoim umyśle? Or in your physical strength? Czy w Twojej fizycznej sile? Or in the job that you hold? Czy w pozycji, czy w pracy, którą masz? Or in your church denomination? Czy w denominacji kościelnej? Where is your strength? Gdzie jest Twoja siła. He says, finally, Paweł mówi w końcu. Be strong in Jehovah. Bądźcie mocnymi w Jahwe. To know him. Poznajcie go. Not to know about him. Nie, poznaj, dowiedzcie się o nim. There are people that know about God. Jest wielu ludzi, którzy mają pojęcie But o they Bogu, don't know God. Ale Boga nie znają. Says be strong in Jehovah. Mówi bądźcie mocnymi w Jahwe. Unshakable niewzruszeni. Right down on the foundations. Na mocnym fundamencie. Let our strength be not of ourselves. Aby siła nasza nie była w nas, w nas. That our strength is from God Almighty. Ale aby siła nasza była y, z wszechmocnego Boga. Be strong in the Lord. Bądźcie mocnymi w Panu. In the power of His might. W sile Jego mocy. He, he's just trying to stress it a little more próbuje to jeszcze bardziej uwypuklić. Where's our strength? Gdzie jest nasza siła? <laughs> Sometimes some people's strength is in the way they sing. Czasami ludzie niektórzy mają siłę w śpiewaniu. Sometimes a preacher is strength in his sermon. Czasami kaznodzieje mają siłę w kazaniu. You have to search your heart to see where your strength is. Ale musimy zbadać swoje serca, aby upewnić się, gdzie leży źródło naszej siły. Is your strength in prayer? Czy twoja siła jest w modlitwie? Is your strength in reading the word? Czy twoja siła jest w czytaniu słowa? Is your strength in God? Czy twoja siła jest w Bogu? Or in some natural thing? Albo w jakichś rzeczach naturalnych. Millions of Christians have their strength in natural things. Miliony chrześcijan ma swoją siłę w rzeczach naturalnych. The great apostle said, finally. A ten wielki apostoł mówi w końcu. Be careful where your strength is. Zaście na to, gdzie leży źródło waszej siły. As you get older, kiedy starzejecie się, you want your strength in God. Potrzebujecie, aby siła wasza była w Bogu. And not in yourself. A nie w samych sobie. And so he said, Know where your strength is. Dlatego mówi, baczcie na to, gdzie leży źródło waszej siły. Then he, in verse 11 he says, put on the whole armor of God. 11 mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. That you may be able to stand against the tricks of the devil. Abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. The whole armor of God. Całą zbroję Bożą. That, there's where our strength is. Tu jest nasza siła. Putting on the armor of God. Wkładając Bożą zbroję. Putting on faith. Wkładając wiarę. Putting on the word of God. Wkładając Boże słowo. And then that's where we have our strength. Tutaj właśnie mamy naszą siłę. Then look at verse 12. Popatrzmy na wiersz 12. That's our text for tonight. I to jest y, tekst do rozważania na dzisiejszy wieczór. We wrestle not against flesh and blood. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem. In the last 50 years, ciągu ostatnich 50 lat I have lived and preached in over 100 nations of the world. Mieszkałem i zwiastowałem słowo w ponad 100 krajach świata. I have found a lot of the church struggling in the flesh. I zauważyłem, że wiele kościołów toczą walkę w ciele. Struggling in natural things. Walczą z rzeczami naturalnymi. Struggling in carnal things. Walczą z rzeczami cielesnymi. He said, wrestle not with flesh and blood. A tutaj mówi, nie toczcie walki z krwią i ciałem. I determined years ago Wiele lat temu postanowiłem, that if you wanted to fight me, że jeżeli ktoś chce ze mną walczyć, you'd be all by yourself. to musi być osamotniony. I wouldn't fight back. Ja nie będę oddawał. And I won't answer back. Nie będę oddawał ani walczył. So you're just fanning the air. Dlatego będziesz y, y uderzał w próżnię. Because I'm not going fight. Dlatego, że ja nie będę walczył. You say, why? Powiesz dlaczego? Well, you're not my enemy. Bo ty nie jesteś moim nieprzyjacielem. We wrestle not against natural things. My nie walczymy z rzeczami naturalnymi. Natural denominations z, z denominacjami. Some churches spend most of their time one denomination fighting another denomination. Wiele ludzi poświęca wiele czasu na walkę między denominacjami. And then you wonder why you don't win souls. A potem zastanawiają się, dlaczego nie mogą pozyskiwać dusz. One has a doctrine. Ktoś jeden ma doktrynę. One has another doctrine. Ktoś inny ma inną doktrynę. And they spend all their time fighting. I przez cały czas walczą z sobą. And they're both wrong. I oboje są w błędzie. Well, the Bible says Biblia mówi, that none of us know truth as we ought to know it. że nikt nie poznał prawdy do końca. So when we get to heaven, Gabriel will have to teach us all something. Kiedy dojdziemy już do nieba, Gabriel będzie musiał nas wiele nauczyć. And he is a good teacher. On jest dobrym nauczycielem. But until you get to heaven, Ale zanim dojdziemy do nieba, don't think you're absolutely perfect nie uważajcie siebie za doskonały. and that you know everything. i za takich, którzy już wszystko wiedzą. Be easy to forgive. Y, z łatwością przebaczajcie. And if someone has a different opinion, jeżeli ktoś y, ma inne, odmienne zdanie, have prayer with him. pomóc się z nim. You might win him over. Być może pozyskasz go. Wrestle not against flesh and blood. Nie walcz się z krwią i z ciałem. But against principalities. Ale przeciwko mocą. Where's our battle? Gdzie toczy się nasza bitwa? The Bible says. Biblia mówi. Principalities są władzach. What is a principality? Co jest tą władzą? A principality is an area over which a prince presides. Y, tą, ta zwierzchność to jest y, coś takiego, nad czym jest zwierzchnik. You, you, you, you say, do you mean that we've got to fight for princes? To znaczy, mamy walczyć z jakimiś książętami? That's what the Bible says. Tak właśnie Biblia mówi. The devil is a prince. Diabeł jest księciem. He was an archangel in heaven. Kiedyś był archaniołem w niebie. We fight his kingdom. My walczymy z jego królestwem. But we don't fight natural battles. Ale my nie prowadzimy tej walki w sensie fizycznym. If we had spent more time in prayer, gdybyśmy więcej czasu poświęcali na modlitwę, we would win more spiritual battles. Wygralibyśmy więcej duchowych walk. He says our Our battle is against principalities. Mówi, że nasza e, walka toczy się ze zwierzchnościami. You say, what does the devil want? Powiecie, czego diabeł oczekuje, żąda? He wants to rule nations. On chce panować nad narodami. Look at Tibet. Popatrzmy na Tybet. Been ruled by the devil since Noah's day, I guess. Wydaje mi się, że od czasów Noego rządzi tam diabeł. I've been to Tibet. Byłem w Tybecie. I've seen those priests under the power of the devil. Widziałem tych kapłanów diabła. They, they, they can bend steel with their naked fingers gołymi rękami wyginają grube sztaby żelaza. They walk on fire. Chodzą po ogniu. Under the power of the devil. W mocy diabła. The Bible says our battle Biblia mówi, że nasza bitwa is over principalities. jest ze zwierzchnościami. The devil has a prince over every great evil thing on the face of this earth. Diabeł ma księcia nad każdą złą rzeczą na obliczu ziemi. When I was a young man, Kiedy byłem młodzieńcem, I would meet missionaries. Y, spotykałem misjonarzy. And all the stories they'd tell. I słuchałem tych wszystkich historii, które oni opowiadali. I went to the mission field. Pojechałem sam na pole misyjne. I got sick. Zachorowałem. My children got sick. Moje dzieci się rozchorowały. My wife stayed angry all the time. Moja żona ciągle się na mnie gniewała. So finally we came home. I w końcu wróciliśmy do domu. You said, what happened? Powiecie, co się stało? Well, Jesus told you. Pan Jezus nam powiedział, He said if you go to take a pray, że jeżeli... Pray, that's what the Bible says. If you go to take a prey, you must first bind the strong man. Jeżeli chcesz zdobyć łup, musisz najpierw związać e, motarza. If you go to a mission field, jeżeli udajesz się na pole misyjne and you want to get a million people saved, i chcesz pozyskać milion ludzi, who rules them? Kto panuje nad nimi? Aha. Uh -huh. If you don't fight him first, jeżeli z nim najpierw nie stoczysz walki, he's going to fight you. to on będzie walczył z tobą. On my TV station, W mojej stacji telewizyjnej we have six television stations, my mamy sześć stacji telewizyjnych and on my station in Indianapolis, Indiana, i w mojej stacji w Minneapolis w stanie Indiana I, I had a Baptist missionary, miałem baptystycznego misjonarza. and this is the story he told. I opowiedział nam taką historię. He said he went down to Africa. Udał się do Afryki. With his family. Z całą rodziną. To be missionaries. Aby zostać misjonarzem. The children got sick. Dzieci się pochorowały. He and his wife began to fight. E, z żoną miał ciągłe nieporozumienia. Everything went wrong. Wszystko szło odwrotnie. Finally he said to her. W końcu powiedział do niej. I don't even love you. Ja, ja już ciebie nawet nie kocham. I'm gonna divorce you. Rozwiodę się z tobą. Good missionaries. Byli to dobrzy misjonarzy. They didn't win anybody to Jesus. Oni nikogo na Jezusa nie pozyskali. They fought each other. Dlatego, że walczyli między sobą. Maybe some of you been doing that. Być może niektórzy z was to robią. She said, well, wait a minute. Ona mówi, ale no poczekaj. I don't like you either. Ja też ciebie nie lubię. But let's go back to America and get our divorce. Ale pojedźmy do Ameryki i tam się rozwiedziemy. So they left the mission field. Zostawili to pole misyjne. Came back to Indiana. I wrócili do Indiany. And a poor gospel businessman. I mm, ewangelista pełnej Ewangelii. Said, I have a big house. Może ja mam duży dom. Come over, stay with me. Mm, zapraszam, możecie u mnie zamieszkać. And he began to pray with them, with the Holy Ghost. Ten człowiek został napełniony Duchem Świętym. His wife got the Holy Ghost. Jego żona została napełniona Duchem Świętym. The children got the Holy Ghost. Jego dzieci zostały napełnione Duchem Świętym. And he looked at his wife. On patrzył na żonę. He said, you sure are pretty. I mówi, jesteś naprawdę piękna. Says, you're the prettiest woman I've ever seen. Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką w życiu widziałem. She says, you're good looking too. Ona mówi, ty też dobrze wyglądasz. And I like you. I lubię ciebie. They said, let's stay together. Dlatego Bądźmy nadal razem. And the little children said, A te małe dzieci powiedziały, I'm so glad bardzo cieszymy się, mom and daddy love each other. że tatuś i mamusia kochają się. He said, we're ready to go back to Africa now, I mówi, teraz jesteśmy gotowi, aby wrócić do but we're going to tell the devil something. Ale diabłu najpierw musimy coś powiedzieć. We're ready to fight him now. Teraz jesteśmy gotowi, aby z nim walczyć. We are ready to resist him. Jesteśmy gotowi, aby się mu przeciwstawić. We won't have him destroying us. Nie pozwolimy, aby on nas wykańczał. We are going to destroy him. Teraz my jego wykończymy. Hallelujah. Hallelujah. If you don't destroy the devil, he's going to destroy you. Jeżeli wy diabła nie zniszczycie, to on was zniszczy. If you don't build the church. Jeżeli nie zbudujecie kościoła. The devil will tear it down. To diabeł go y, zburzy. Over all parts of the world, the devil has principalities. W każdej części kuli ziemskiej diabeł ma swoje zwierzchności. And one of his princes dwell there. I nad każdą z tych jest książę. If you want to win a lot of people, jeżeli chcesz pozyskać wiele ludzi, then you have to hit the prince first. To najpierw musisz uderzyć księcia. Then you can have a revival. A wtedy będziesz miał przebudzenie. No great revival will come. Żadne wielkie przebudzenie nie Until nastąpi, the prince of darkness has been cast down. dopóki książę ciemności nie zostanie strącony. A few years ago, the Lord spoke to me. Kilka lat temu Pan Bóg przemówił do He mnie. said, Now you've been all, all these hundred countries. Mówi, byłeś już w tych ponad 100 krajach I want to tell you something. i chcę Ci coś powiedzieć. Over half the nations of the world Ponad połowa narodów świata have one big city na jedno wielkie miasto. If you go to that city Jeżeli pojedziesz do tego miasta and build a great work, i zbu- y, rozpoczniesz wielką pracę, you can touch the whole nation. to możesz y, mieć wpływ na cały naród. And I said, interesting. Ja po, u, uznałem to za interesujące. I hope you can find somebody to do that. Dobrze, Boże, jeżeli znajdziesz kogoś, kto tą pracę zacznie robić. The Lord said, I have. Pan Bóg mówi, ja znalazłem. It's you. <laughs> No, I said, no. No, I'm, an, I'm an evangelist. The Lord said, I want you to go to Manila, Philippines. Panu powiedział, ja chcę, żebyś pojechał do Manili na Filipiny. The war was just over. Dopiero co zakończyła się tam wojna. 80% of the capital city was destroyed. 80% stolicy zostało zniszczone. Every building had bullet holes in it. W każdym budynku były ślady po kulach. They had rats that long. Szczury były takiej długości. The cats would run from them. Koty przed nimi uciekały. They'd been eating human flesh. Y, szczury rzucały się na ludzi. As you know, war is a terrible thing. Jak wiecie, wojna jest rzeczą straszną. I'd already been there as an evangelist. Ja już byłem na Filipinach jako ewangelista. I said, I don't want to go. I mówię, tam ja nie pojadę. The Lord said, go. A Pan Bóg mówi, jedź. So I went. I pojechałem. In the first five months, I przez pierwszych pięć miesięcy I didn't get five people. Nie udało mi się pozyskać pięciu osób. I thought I was an evangelist, Myślałem, że jestem ewangelistą, but I was on the devil's territory, ale wszedłem na terytorium diabła and I had something to learn. i musiałem się czegoś nauczyć. A person would come up to get saved. Ktoś przyszedł, aby się nawrócić. I said, give me your name and address. Ja mówię, no to da, podaj mi swoje nazwisko i adres. Every time, I za każdym razem wrong name, trafiłem na nie tego człowieka, wrong address na nie ten adres. I would go out to that address. Poszedłem na ten adres, który mi podano. They say they don't live here. Mówią, taki tutaj nie mieszka. Never heard of them. Nawet nie słyszeliśmy o takim. And the devil would laugh out loud. A diabeł się ze mnie śmiał i to w głos. And then something happened. I potem coś się wydarzyło. In Billy Bid prison. Y, w więzieniu. Which is a a historic prison house. Y, to jest y, bardzo długa historia o tym więzieniu. Named Billy Bid. No nazywa się Billy Bay. The, the, the Spanish built it. Y, wybudowali to więzienie y, Hiszpanie. Thousands of people have been killed in there. Tysiące ludzi zostało w nim zamordowanych. The Japanese came. Przyjechali Japończycy. They killed thousands of people in that prison. W tym więzieniu zamordowali tysiące ludzi. It was like Auschwitz. Było to podobne do Oświęcimia. Okropne. And a little girl in that prison i w tym więzieniu była młoda dziewczyna. Was bitten by spirits. Była gryziona przez duchy. Every day. Codziennie. They would bite her neck. I y, gryzły ją po, po szyi. Teeth marks that deep. I y, y, odciski zębów były tej głębokości. Blood would run under the skin. Krew płynęła po skórze. And the poor doctors were scared. I wszyscy lekarze byli bezradni i przerażeni. Every day it was in the newspaper. Codziennie pisano o, tych, o tym w gazetach. One doctor laughed at her. I któryś z lekarzy śmiał się z niej. He said, you love the headlines in the newspaper. Y, on mówi, ty się śmiejesz z tych nagłówków w gazecie. She said, you will die. A ta i, i, ta dziewczyna odzywa się i mówi, umrzesz. And the next day he was dead. Następnego dnia ten he, lekarz nie żył. He didn't get sick, he just dropped dead. Nic mu nie dolegało, po prostu. The head jailer, he kicked her. Y, strażnik więzienia skopał ją. She said, you will die powiedziała, umrzesz. Four days later they buried him. Cztery dni później miał już pogrzeb. And the whole city was afraid. I całe miasto drżało. They said, here's a witch. Mówili, mamy do czynienia z czarownicą. We don't know what to do. Nie wiemy, co robić. They, they asked the archbishop of the Catholic Church. Y, zaproszono arcybiskupa kościoła katolickiego. They said, come and take this devil out of her. Mówili, przyjdź i zabierz tego diabła z niej. He said, I've got a bad cold. Mówi, ja, ja mam e, okropny katar, przeziębiłem się. And he never did get better. I jemu do dzisiejszego dnia się nie polepszyło. You say, well, why didn't you go? E, why didn't I go? Dlaczego ty nie idziesz? Well, I was building a church. E, ja oczywiście budowałem kościół. And I was busy. Ja miałem mnóstwo zajęć. And I was not reading the newspapers. Ja nie czytałem gazet. So I didn't know anything about it. Ja nic o tym nie wiedziałem. It went on for three weeks. Tak było przez trzy tygodnie. They sent out cables. I przysłano reporterów. All over the world. Po ca... Y, Wysłano wiadomości po całym świecie. they got 3,000 answers back. I otrzymano, rozesłano tą wieść po całym świecie i otrzymano 3000 odpowiedzi. All from India. Z Indii. And Japan. I z Japonii. Not one Christian. Od żadnego chrześcijanina. It was in every newspaper in America. Y, było to, te wiadomości były zapisane w każdej gazecie w Ameryce. One person responded. I ani jeden człowiek nie odpowiedział. And I was in town. A ja byłem w tym mieście. And know nothing about it. I nic o tym nie wiedziałem. You preachers can be in town. Wiecie, kaznodzieje, możecie być w mieście. And the devil can own the city and you wouldn't find it out. A diabeł rządzi miastem, a wy o tym nie wiecie. You're in your little four walls. Jesteście zamknięci w czterech ścianach. You don't know what's going on. Nie wiecie nic, co się dzieje na zewnątrz. God wants us outside these walls. Bóg chce, abyśmy wyszli poza te mury, Go down these streets abyśmy wyszli na ulicę, and find these people znaleźli tych ludzi and set them free. i uwolnili ich. Hallelujah. Hallelujah. One night Pewnego wieczora on the radio, w radiu they told a story, opowiadano tą historię and I heard it. i ja to usłyszałem. It's terrible. to okropne. The doctors are screaming. Lekarze y, krzyczeli. They saw the tooth marks, Zobaczyli odciski zębów, but they couldn't see the spirit. ale nie mogli widzieć ducha. And they were describing it on the radio. I y, w radio na żywo opisywano to, co widzieli. Oh God, Ja mówię, Boże, this is happening here, co się tutaj dzieje? and I'm here, I ja tutaj jestem. and I didn't know anything about it. Ja nic o tym nie wiedziałem. I told my wife to go to sleep. And I went in our front room and laid down on the floor. And I said, God, I'm so sorry. And I live in this city. And this girl is being bitten by the devil. This Is happening here. And I'm here. And I didn't know anything about it. I told my wife to go to sleep. Powiedziałem e, żonie, żeby się położyła. And I went in our front room and lay down on the floor. Ja poszedłem do innego pokoju, położyłem się na podłodze. And I said, God, I'm so sorry. I mówię, Boże, mi jest mi tak przykro. I live in this city. Że ja mieszkam w tym mieście. And this girl is being bitten by the devil. A ta dziewczyna jest kąsana przez diabła. And two people are dead. I dwóch ludzi już z tego powodu nie żyje. And the church is afraid. Kościoły boją się. I said, God. Forgive me. Ja mówię, Boże, przebacz mi. Many preachers should ask forgiveness. Wiele kaznodziei powinno prosić For what happens in your city and you do nothing about it. Za to, co dzieje się w waszych miastach, a wy nic w tej sprawie nie robicie. I laid on the floor. Ja leżałem na ziemi. And I cried and prayed all night. I wołałem i modliłem się przez całą noc. The next day I went to see the mayor. Następnego dnia umówiłem się na spotkanie z merem miasta. Remember, this is a city of 8 million people. W tym mieście mieszka 8 milionów ludzi. Now it's 12 million people. Teraz Wtedy mieszkało 8, teraz mieszka 12. The mayor said, I'm afraid for you to go, you might die. Mer miasta mówi, ja nie radzę ci tam iść, dlatego że ty też możesz zginąć. I says, I won't die. Ja mówię, ja nie zginę. I want your permission. Ale chcę uzyskać twoje pozwolenie. To pray for that girl. Aby się modlić o tą dziewczynę. He said, sign this little piece of paper. Mówi, podpisz mi tą, e, ten papier. That if she killed you, we're not responsible. Że jeżeli cię zabije, to my nie jesteśmy za to odpowiedzialni. I said, I'll be back and I won't be dead. Ja ob mówię, obiecuję ci, że wrócę i to żywy. And I went off to the jail. Poszedłem do więzienia. And there was that little girl. I tam była ta dziewczyna. It would take two hours to tell you the story. Trzeba byłoby dwie godziny, aby wam całą tą historię opowiedzieć. You never heard of anything like it. Na pewno o niczym podobnym nie słyszeliście. Under the power of the devil, pod mocą diabła, she could climb that wall. Ona mogła iść prosto po ścianie. Right up that flat wall. Po, po gładkiej ścianie do góry. Everybody was afraid of her. Wszyscy się jej bali. She, she was a terror. Ona była postrachem. They tried to hold her. Próbowali ją trzymać. And six doctors couldn't hold her. Sześciu lekarzy nie mogło jej She bruised them and beat them. Ona ich pobiła. She was like the wild man in the Bible. Ona była tak jak ten opętany, o którym czytamy w Biblii. We went into that prison. Poszliśmy do tego więzienia. But the, the newspapers came. ale przyszli dziennikarze. 150 newspaper men. 150 dziennikarzy tam przyszło. With their writing pads. Już mieli gotowe długopisy. And their big cameras. I mieli nastawione aparaty. And their unbelief. I pełni niedowiarstwa. I was the only Protestant present. Ja byłem jedynym protestantem, który tam był. They took me into a room about this size. Y, zaprowadzili mnie do pomieszczenia może tej wielkości. And here was 100, 120 newspaper men. Było tam 120 dziennikarzy. They didn't even know why they were there. Nawet nie wiedzieli, po co tam przyszli. Then they brought this little girl in, Potem przyprowadzili tą dziewczynę, 17 years old. miała 17 lat. She looked at all these newspaper men, Ona popatrzyła na tych wszystkich dziennikarzy, just looked at them. po prostu popatrzyła. She got to the front where I was, Podeszła do przodu tam, gdzie ja byłem She screamed. i zaczęła wrzeszczeć. Louder than you've ever heard anybody. Głośniej niż ktokolwiek, kiedykolwiek kogo słyszał. She screamed, I hate you. Zaczęła wrzeszczeć, nienawidzę Ciebie. But it was not a little girl's voice. Ale to nie był głos tej małej dziewczyny. It was a gruff voice. To był głos e, księcia. So I didn't answer the little girl. Dlatego ja nie odpowiadałem tej dziewczynie. I said, Satan, ja mówię, szatanie, I know you hate me. ja wiem, że mnie nienawidzisz, but I hate you. ale ja Ciebie nienawidzę. And I have come ja przyszedłem, to destroy you. aby Ciebie zniszczyć. Right now. I teraz. Można było odczuć, jak więzienie się trzęsie. I turned to those 120 people Zwróciłem się do tych 120 dziennikarzy. Some of them are doctors. Niektórzy to byli lekarze. Some were university professors. Inni byli profesorami z uniwersytetu. Doctors of psychology. Byli tam psycholodzy. They've been working on her for three weeks. Przez trzy tygodnie pracowali nad nią. And the rest of them was the press. Reszta to byli po prostu dziennikarze. The world press. Świeccy, świeccy dziennikarze. I said, get on your knees. Ja mówię, wszyscy na kolana. They got on their knees in a hurry. Zrobili to i to szybko. And I said to this spirit in her, I powiedziałem do tego ducha, który był w niej, I've come to bring you out. Ja przyszedłem, żeby ciebie wyrzucić. You say, did he come out? Y no. Czy po, pomyślicie, czy on wyszedł? He cursed God the Father. On zaczął przeklinać Boga Ojca. In English? Język angielski. He cursed God the Son. On zaczął przeklinać Boga Syna. He cursed God the Holy Ghost. Zaczął przeklinać Ducha Świętego? He cursed the blood of Jesus przeklinał krew Jezusa as if the blood of Jesus was a human. tak gdyby krew Jezusa Chrystusa była człowiekiem. He cursed me. Przeklinał mnie. He said, Lester Summerall, you're a dirty bastard. Lester Summerall, jesteś brudnym koszem. And that's the nicest thing he said. I to była naj, najmilsza rzecz, rzecz, którą powiedział. From there he began to really curse me. Od tego momentu naprawdę zaczął mnie przeklinać. You said, what did you do? Powiecie, co zrobiłeś? Well, I let him talk. Pozwoliłem mu mówić. When he got through, kiedy się wypowiedział, I said, now you're coming out. Mówię, a teraz wyjdziesz. And so one time, powiedziałem to raz. I said, come on here. Mówię, wyjdź z niej. By the blood of Jesus. Przez krew Jezusa. The power of the Great Commission. Poprzez y, moc tego wielkiego Wyjdź. She was free. Została uwolniona. You should have seen the newspapers that day. Musielibyście zobaczyć tych dziennikarzy wtedy. One newspaper had headlines. Jeden z dziennikarzy napisał na głowie The devil is dead. Diabeł nie żyje. Well, newspapers always slightly exaggerate. Ale jak wiecie, dziennikarze mają skłonności do przesadzania. So that was a slight exaggeration. I to też było tym takim przesadzeniem. Another newspaper said. Inny dziennikarz napisał. The devil loses round one. diabeł przegrał pierwszą rundę. They thought it would be a 15 round fight. Oni myśleli, że będzie ich aż 15. But they were excited. Ale byli bardzo poruszeni tym. This was, little girl was a harlot. Ta dziewczyna była mm, a whore, mm, a prostitute. Była prostytutką. She, her mother died when she was 12. Kiedy miała 12 lat, jej matka zmarła. And she sold her body. Ona widziała swoje ciało. And that's why she was put in jail. i dlatego została wtrącona do więzienia. I went and got her out of jail. Ja nie wyciągałem jej z więzienia, ale y, stałem z nią. I put her in the home of one of my people. Y, w, po wyjściu z więzienia w, umieściłem ją w domu jednego z naszych ludzi. She became a beautiful person. ona stała się wspaniałą osobą. She married a young man that was a, a rice farmer. Y, wyszła za mąż za rolnika, który uprawiał ryż They came to see me. i przyjechali, aby, mnie spo, aby się ze mną spotkać. They had two little children. Mieli wtedy już dwoje małych dzieci. I said to the man, Powiedziałem do tego młodzieńca, Is your wife crazy? czy twoja żona jest zwariowana? He said, No. Mówi nie. I said, Did she used to be crazy? Mówi, a czy ona kiedyś taka była? He said, She tells me. Mówi, Coś she, mi tam mówiła, that she was crazy, że ona była wariatką, but that you saved her, ale że Ty ją zbawiłeś and that she's not crazy anymore. i że już taką nie jest. So she was not only healed, she was healed permanently. Ona nie tylko została uzdrowiona, ale została uzdrowiona zupełnie. The doctor took me to the mayor's office. Lekarze, lekarz zaprowadził mnie do biura mera miasta. And I said, Mayor, I mówię, panie merze, the girl is healed. Dziewczyna jest wolna. The doctor said a miracle. Lekarz mówi, stał się cud. As you were to see an animal become a human. To było tak, jak gdyby wierz stał się człowiekiem. We saw the power of God. Widzieliśmy moc Boga. And the mayor said, I mer miasta powiedział, What can I give you? Co mogę ci oferować? Nothing. Nic. I, the girl is healed. Dziewczyna jest zdrowa. He said, I must give you something. Mer mówi, ja muszę ci coś dać. What can I give you? Co mogę ci dać? Oh, I said one thing. Ja mówię, no dobrze, jedną rzecz. Across from the city hall naprzeciw y, budynku Urzędu Miasta There's an open place. jest to taka otwarta przestrzeń. I'd like to preach. Chciałbym tam zwiastować Ewangelię. In, in that plaza. Na, na, tym, y, na tym y, otwartym polu. He said, all right. Mówi, dobrze. So he signed a little piece of paper. Podpisał jakiś dokument. He said, how long? Mówi, a jak długo? One night, two nights? Mm, Wie, jeden wieczór czy dwa? Oh, I said no. Ja mówię, nie. At least six weeks. Przynajmniej sześć tygodni. He said, that's a long time to tell that story. Mówi, mm, czy nie za wiele czasu potrzebujesz, aby tą historię opowiedzieć? Well, I said, I won't get it all told in six weeks. Ja no, mówię, ja wszystko nie powiem w ciągu 6 tygodni. Well, he says you can have it as long as you want it. Ale mówi, możesz głosić tam jak długo tylko chcesz. And God moved. I Bóg działał. 150,000 people came to Jesus. 150 tysięcy osób nawróciło się do Jezusa. Yeah. That nation has never seen a day like that day. Ten naród nigdy takiego dnia jeszcze nie ogląda. And today several million people are saved. Obecnie jest tam kilka milionów ludzi, którzy są na nowo narodzeni. Because of that miracle. Ze względu na ten cud. In my church that I built there. W moim kościele, który tam zbudowałem. It seats 10,000 people. Mieści on 10 tysięcy osób. We have five or six services there every Sunday. W niedzielę mamy pięć albo sześć nabożeń. All the other full gospel groups. I wszystkie inne grupy pełnej Ewangelii. Have hundreds and thousands mają setki i tysiące. You say, what happened? Powiecie, co się stało? We hit the prince. Myśmy uderzyli w księcia. We cast him down. Wyrzuciliśmy go. And then we brought out the prey. A potem y, przy, przyciągnęliśmy łupy. Hallelujah. Hallelujah. Now there will be a prince over Poland. I nad Polską też jest książę. Before you have a mighty revival, zanim będziecie mieli potężne przebudzenie, somebody will have to bring down the prince. Ktoś musi strącić księcia. And then there were millions that will run to Jesus. A wtedy miliony ludzi będą biegły do Jezusa. To break the devil's power Musimy kruszyć moc diabła. Before multitudes can be saved. Zanim tłumy będą mogły dożyć zbawienia. But this has been done in many countries. Tak, takie rzeczy działy się we wielu krajach. Pray for God to show you what to do. Dlatego módlcie się do Boga, aby wam pokazał, co macie robić. Now the word of God said here, Słowo Boże mówi tutaj, that we don't wrestle against flesh and blood, że my nie walczymy z krwią i ciałem, against principalities, ale z y, nadziemskimi władzami, over the princes of the devil. nad y, księciami diabła. How many have heard of Calcutta, India? Ilu z Was słyszało o mieście Kalkucie w Indiach? Have you heard of Calcutta? Well, there's a female god. Jest tam Bóg rodzaju żeńskiego. Named Kali. Nazywa się Koli. And that city is named after this female god. I to miasto zostało nazwane imieniem tego e, bożka rodzaju żeńskiego. Her tongue is about four inches wide. I, i jej, tego, język tego bożka ma cztery cale szerokości. And about eight inches long. I około 8 cali y, y, długości. And red like blood. I y, czerwony jak krew. And they kill six goats every morning. Każdego poranku zaczynają sześć kozłów and the blood runs up underneath that idol. i krew płynie między nogami tego posągu. And the people splatter the blood in their mouth, Ludzie y, tą krew y, tak chlapią nią w swoje twarze, seeking the power of this female god. szukając w ten sposób mocy tego bożka rodzaju żeńskiego. And when I was in India, Kiedy ja byłem w Indiach, I went to pray for a woman. I udałem się do pewnej kobiety, aby się z nią modlić. And a voice began to come out of her. I z niej zaczął wydobywać się głos. Don't cast me out. Nie wyrzucaj mnie. Don't cast me out. Nie wyrzucaj mnie. I'll have to go back to Calcutta. Ja muszę wrócić z powrotem do Kalkuty. I have to go back to Kali. Muszę wrócić do Kali. Kali sent me out. To Kali mnie wysłał. And if you send me back, jeżeli mnie wrócisz, she will chastise me. On, e, e jeżeli mnie wyrzucisz, to on mnie ukaże. That was an inferior little demon. To był ten y, podległy, mały demon in a woman kobiecie, that had been worshiping there która tam cześć oddawała in that pagan temple. w tej pogańskiej świątyni. And when I came against that spirit, Kiedy ja wyszedłem przeciwko temu duchowi, it began to cry zaczął płakać and say, I don't want to be chastised by the devil. Ja nie chcę być karana przez diabła. So, so don't send me back. Dlatego nie wyrzucaj mnie. But I don't care if devils get chastised. Ale mnie to nie interesuje, czy diabeł zostanie ukarany, czy nie. We said, come Ja mówię, wyjdź! And the woman was set free. I niewiasta ta została uwolniona. Hallelujah! Hallelujah! Jesus set people free. Pan Jezus ludzi uwalnia. When I was in Poland, kiedy byłem w Polsce, in the city of Lodz, w mieście Łódź. We had a crowd much bigger than this. Było tam o wiele więcej ludzi niż dzisiaj wieczorem tutaj. Over 50 years ago. Było to ponad 50 lat temu. When we arrived in the meeting, Przyjechaliśmy na nabożeństwo. Kind of a high platform. Była tam, było tam dosyć wysokie podium. And the speaker sat on the platform. I kaznodzieje siedzieli na podium. And as they started the meeting, kiedy rozpoczęto nabożeństwo, a woman on the front seat i niewiasta, która siedziała z przodu, began to say, zaczęła mówić. Gloria! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Mówię, Boże. Why don't somebody stop her? ktoś jej przerwie. She was destroying the meeting. Dlatego, że przeszkadzała w nabożeństwie. Every 30 seconds, Co 30 sekund she was saying hallelujah. mówiła Hallelujah. Well, said, why don't this pastor do something? Ja mówię, Boże, dlaczego pastor coś w tej sprawie nie zrobi? I would look at him. Tak no, znacząco zerkałem na niego, He'd look at the lights. a on patrzył na, na lampy. Finally, they asked me to preach. W końcu poproszono mnie, żebym usłużył. And I said, God, I don't know how to deal with hallelujah, Ja mówię, Boże, ale ja nie wiem, co zrobić z tym halleluja, but I can't stand it. ale nie mogę tego znieść. So I stood up, Ja spotkałem. And rather than saying I'm happy to be here, zamiast powiedzieć, to, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj I leaned over the pulpit, ja wychyliłem się za kazalnicę and I said, Shut up! i mówię, zamknij się. That's a kind of a poor way for an evangelist to start. Trochę kiepski sposób rozpoczynania nabożeństwa dla ewangelisty. You say, did she stop? Powiecie, czy przestała? No. Nie? She began to bark like a dog. Zaczęła szczekać jak pies. Wow, wow, wow, wow, wow. I said, oh, dear Lord. Boże, co to jest? I should have left the hallelujah alone. <laughs> Powinienem ją zostawić przy halleluja. <laughs> It wasn't as bad as the barking. Dlatego, że to nie było aż tak złe jak to szczekanie. And she began to bark. Kiedy ona zaczęła szczekać, the ushers started down the aisle. Y, ci porządkowi zaczęli przychodzić. Now, as long as she was saying hallelujah, dopóki ona mówiła hallelujah. in a crazy way, y, taki no, dziki sposób, awful, było to straszne. Shrieking, było to nie, nie, nie, miłe. They didn't do anything. Oni nic nie robili z tym. But when she began to bark, Ale kiedy zaczęła szczekać, they didn't like that. im się to nie podobało. So I said to the ushers, Powiedziałem do y, tych porządkowych, go back and sit down. wracajcie na swoje miejsca. This was in the first five minutes of the meeting, of To było, to było dopiero pięć minut nabożeństwa. So they went back. Oni usiedli, and I leaned over, ja wychyliłem się And I said, come out of her! It он a выйди You unclean spirit. Ты нечистый духу. She became completely healed. I ona została zupełnie uzdrowiona. And the glory of God came over the whole house. I chwała Boża wypełniła cały dom. And we had many people saved that night. Tego wieczora wielu ludzi dożyło zbawienia. And so we learned dopóki nie nauczyliśmy się, that Jesus is in charge. że Jezus er jest er odpowiedzialny. And that we are the servants of Jesus. I że my musimy służyć Jezusowi. And he that is in us. I ten, który w nas jest, is greater than he that's in the world. większy od tego, który jest na The świecie. devil has no right to stop our meetings. nie ma prawa przeszkadzać nam w nabożeństwie. The Bible says, Biblia mówi, resist the devil, dajcie odpór diabłu, and he will flee from you. a on ucieknie od was. How many believe it? Ilu z was to wierzy? Hallelujah. You say, how did you learn to do this? Powiecie, a jak się tego nauczyłeś? That's interesting jest tak bardzo interesujące. I was born and raised in Pentecost. Ja urodziłem się i wychowałem w kościele zielonoświątkowym. Never heard one sermon in my life about how to cast out devils. I nie słyszałem ani jednego kazania w swoim życiu, jak należy wyganiać demonów. Then I began to preach. I zacząłem głosić. When I was 17 years old. Kiedy miałem 17 lat. And now I went to Java. Pojechałem na Jawę. In Indonesia. W Indonezji. And, and, and I hadn't learned anything. And in a great big church three times the size, a girl got off the front pew, dziewczyna z began to go up and down like a snake. I zaczęła tak pełzać jak wąż. I mówię, to jest ciekawe. I'd never been there before. Ja nigdy przedtem tam nie byłem. I was just a visitor there. Byłem e, tam po raz pierwszy gościem. I said, which one of the saints is that? Mówię, coś to za święci tutaj są. All across the building was twice as large. Budynek był e, dwukrotnie szerszy od tego. A girl, girl, 12 or 13 years old. Dziewczyna miała 12, może 13 lat. Great big eyes, Miała olbrzymie oczy, glaring and wicked. Y, taka pełna, be, pełne bezbożności. Green coming out of her mouth. Jakaś taka zielona piana wydobywała się z jej ust. looking at the platform. I ciągle patrzyła w kierunku kazalnicy. And nobody paid any attention. A nikt na to nie zwracał uwagi. Except me. Wyjątkiem mnie. And I looked at the I potem znowu patrzę na pastora. A on niczył lampę. The devil can make you put up with a lot of junk in your church. Pan Bóg, y, diabeł chce, żebyś miał wiele śmieci w swoim zborze, You don't have to put up with it. ale ty nie musisz tego tam trzymać. Jesus sets people free. Pan Jezus ludzi uwalnia. This went on for 50 minutes, To trwało może 50 minut and they asked me to preach. i potem poproszono mnie, żebym wygłosił kazanie. I had never seen a demon-possessed person before. Nigdy przedtem nie widziałem kobiety, która była osoby opętanej przez demony. I had never read any books on it. Nigdy żadnej książki na ten temat nie czytałem. Nobody told me any stories about it. Nikt mi żadnej historii o tym nie opowiadał. I was completely ignorant. Byłem w zupełnej niewiedzy. Nothing like being completely ignorant. No po prostu byłem w zupełnej niewiedzy. Especially if you've been in Pentecost all your life and you're still ignorant. Szczególnie jeżeli całe życie przesiedziałeś w kościele zielonoświątkowym i jesteś nadal w niewierzy. You know what made the difference? Wiecie, gdzie leży różnica? I'm an evangelist. Ja jestem ewangelistą. And you let anything get in my way. Jeżeli cokolwiek stanie mi na drodze, when I can't win, I'm an evangelist. Ja jestem ewangelistą. And you let anything get in my way. Jeżeli cokolwiek stanie mi na drodze, when I can't win souls, to jeżeli ja nie mogę pozyskać dusz, and I knock it out of the way. to ja ich przewracam. Because I'm an evangelist. Dlatego, że jestem I won't let anything. Ja nie pozwolę ni- niczemu. I will die Ja raczej umrę, before I let the devil take a beating away from me. zanim bym pozwolił, aby diabeł zabrał mi nabożeństwo. So when I stood up Kiedy ja in a strange church, w nowym, y, obcym zborze, in a strange country, w obcym kraju, with an interpreter, tłumaczem, I said, Get up off that floor! ja mówię, wstań z tej podłogi. That was my introduction to the people. I to był kolejny mój wstęp do ludzi. You say, what happened? Powiecie, i co się stało? She wiped the green stuff off her face. Ona otarła tą pianę z ust. She backed up to the pew. Y, cofnęła się do ławki. And she sat down. I usiadła. Oh, not, not, not like you. Nie tak jak wy. Like a zombie. Y tak. A zombie. A demon-possessed person. Jak, y, jak osoba opętana przez demony. Her eyes were wide. Jej oczy były olbrzymie. Her face was contorted. Jej twarz była wykrzywiona. Her body was rigid. I jej ciało było takie skulone. She just stared at me. Ona tak utkwiła e, wzrok we mnie. And I preached for 45 minutes. Przez 45 minut głosiłem I was ready to give my altar call. I byłem już gotowy, aby zrobić wezwanie, to, to win people to Jesus. aby zaprosić ludzi do Jezusa. And I looked down. I popatrzyłem na nią. And out of my spirit. I z mojego ducha I said, Come on, of her! ja mówię, wyjdź z niej scared myself. Sam siebie przeraziłem. Because I wasn't expecting to say that. Dlatego, że nie spodziewałem się czegoś takiego And powiedzieć. I wasn't, I expecting to scream so loud. I nie miałem też zamiaru tak głośno tego wykrzyknąć. I found out later the devil is hard of hearing. Później dowiedziałem się, że diabeł ma kłopoty ze słyszeniem. And if you don't say it loud, jeżeli nie powiesz tego dostatecznie głośno, to on wcale na to nie zwraca uwagi. The Bible says of Jesus. Biblia mówi o Jezusie, that he spoke as one having authority. że on mówił jako ten, który ma władzę. When a person has authority, kiedy ktoś ma władzę, they don't mumble. To oni nie, nie mamroczą. They speak strong. Mówią głośno. And if you ever cast out spirits, jeżeli kiedykolwiek będziecie wyganiać demony, you will learn to speak with authority. To musicie nauczyć się mówić jako ci, którzy mają władzę. Like Jesus did. Tak jak czynił to Jezus. I said, come out of her. Ja mówię, wyjdź z niej. Eyes came straight. Jej oczy się wyprostowały. Her face straightened out. Jej twarz się wyprostowała. Her body got loose. Jej ciało się rozprężyło. She began to smile. I zaczęła się uśmiechać. And she began to talk. I zaczęła rozmawiać. And I said to my interpreter. Ja mówię do swojego tłumacza. What is she saying? Co ona mówi? So he said, what you saying? Mówi, co mówisz? She is saying. Ona mówi. Who am I? Kim jestem? What am I doing here? I co ja tu robię? Why do I feel so good? Dlaczego tak dobrze się czuje? She was so full of the devil, she didn't know she was in church. Ona była tak pełna demonów, że nie wiedziała nawet, że jest w kościele. And when she was set free, she didn't know where she was. Kiedy została uwolniona, ona nie wiedziała kim jest. And she didn't know why she felt so well. I nie wiedziała dlaczego tak dobrze się czuje. And while I was talking to her, kiedy rozmawiałem z nią, I looked up. Spojrzałem. 500 people ran down the altar to get saved. 500 osób przybiegło do ołtarza, aby oddać swoje życie Jezusowi. I didn't have to give any altar call. Nie musiałem żadnego zaproszenia dawać. She got set free. Kiedy ta dziewczyna została uwolniona, the people ran to God. ludzie biegli do Boga. It'll be the same in your neighborhood. I tak samo będzie w waszym otoczeniu. It'll be the same in your church. Tak samo będzie w waszym zborze. When people are set free, Kiedy ludzie zostają uwolnieni, the sinners will run to Jesus. grzesznicy będą biegli do Jezusa. Hallelujah! Hallelujah! That was my first experience. To było moje pierwsze przeżycie. I said, Lord, I, I, one time's enough. Ja mówię, Boże, ale zapamiętaj, że raz wystarczy. I want to be a nice evangelist. Ja chcę być takim miłym ewangelistą. Not screaming and yelling. Ja nie chcę krzyczeć i wrzeszczeć na nikogo. The Lord paid no attention to me at all. Ale Pan Bóg wcale tego nie słyszał. And he won't pay any attention to you. I on nie będzie zwracał i na was uwagi. Two or three nights later, later. Y, dwa czy trzy wieczory później. In another city w innym mieście. The building was packed full of people. Budynek był wypełniony do ostatniego miejsca. Even the aisles were full of people. Nawet w przejściach było pełno ludzi. And you had to walk into the church sideways. I trzeba było tak bokiem wchodzić do kościoła. My interpreter went in front. Mój y, tłumacz przeszedł do przodu. And I was coming in. I ja szedłem za nim. They were already singing. Już śpiewano. I got a third of the way down. Gdzieś tak jedną trzecią y, tego kościoła przeszedłem. And, and a Japanese woman I Japon, Japonka grabbed my coat. Y, złapała mnie za rękę. Like a vice. Tak jak y, złapany do imadła. She wouldn't turn it loose. I nie puściła mnie. I shook my arm. Spróbowałem ją otrząsnąć. She held on. Ale ona nadal się trzymała. I shook my arm. Ponownie wstrząsnąłem ręką. I looked for the interpreter. Szukałem, gdzie mój tłumacz. He was on the platform. On już był na kazalnicy. On mnie woła, a ja nie mogę się wyrwać. He said, come on. On mówi, chodź. Can't come. Ja nie mogę. I looked at that woman. Popatrzyłem na tą kobietę. I said, Lord. Ja mówię, Panie. I'd like to swat her one. Ja chciałbym tam jednego jej dać. Teach her to leave my coat alone. Żeby się dowiedziała o tym, że mam je zostawić w spokoju. But I said that might be in the newspaper tomorrow. Ale potem pomyślałem, gdybym to zrobił, to jutro by było to w gazetach. A preacher hits the ladies in church. Kaznodzieja bije kobiety w kościele. That wouldn't be good news. To by nie były zbyt dobre wiadomości. She kept holding on. Ona nadal mnie trzyma. And I said, well, I could be like Joseph. Mówię, no mogę być tak jak Józef. He gave his coat to a woman. On zostawił swój płaszcz kobiecie. I could just give her my coat. Ja jej zostawię swoją marynarkę. But I said I wouldn't look very nice on the platform. Ale pomyślałem sobie, na kazalnicy, za kazalnicą też bym niezbyt ładnie wyglądał. And I leaned over toward her. Dlatego pochyliłem się nad nią. She grinned the craziest grin you've ever seen. I ona zrobiła najdziwniejszą twarz, jaką można było zobaczyć. She said, you got a, you got a black angel in you. Mówi, ty masz czarnego anioła w sobie. And I have a white angel in me. A ja mam białego w sobie. I got so angry. Ja się tak zdenerwowałem. I, I, I, I screamed out. Ja wykrzyknąłem. I said, you're a liar! Mówię, kłamiesz! And they stopped singing in church. I cały kościół przestał śpiewać. I dropped my Bible to the floor. Ja pu puściłem Biblię na podłogę. I laid my hands on her. swoje ręce na nią położyłem. And I said, you unclean spirit, I mówię, ty duchu nieczysty, come out of her! wyjdź z niej. She was healed. I została uzdrowiona. I said, woman, why did you grab me? I mówię, kobieto, dlaczego mnie złapałaś? She said, 15 years ago, 15 no lat temu I went to a witch doctor poszłam do wróżbiarza about a family affair sprawie, w sprawach rodzinnych. And from that time I have been possessed. I od tego momentu jestem opętana. Says I'd never done before what I did tonight. Ja nigdy przedtem nie zrobiłam czegoś takiego, co dzisiaj wieczorem. But I do all kinds of crazy things. Ale w międzyczasie robiłam mnóstwo takich I said, How are you now? rzeczy. How are you right now? Mówię, a jak się teraz czujesz? She said, for the first time. Mówi, po raz pierwszy w życiu. My spirit is free. Mój duch jest wolny. That thing is gone. Nie ma już tej rzeczy. And I'm completely free. Jestem zupełnie wolna. I said, Lord, are you trying to teach me something? Ja mówię, Panie, czy chcesz mnie czegoś nauczyć? He said, yes. Mówi tak. He told me that in the last days, Mówi, że w ostatecznych dniach many people would give themselves to the devil. wielu ludzi będzie oddawało się diabłu. Just like they did in Jesus day. Tak jak było to w dniach Jezusa. Just like they did in Paul's day. Tak jak było to w dniach Pawła. And he says, my church i mówi, mój Kościół must learn to set them free. musi nauczyć się, jak ludzi uwalniać. In Mark chapter 16, w Ewangelii Marka, rozdziale 16, and, and the Great Commission, w tym wielkim poleceniu, the last word Jesus ever spoke on this earth, ostatnie słowa, które Jezus wypowiedział na tej ziemi, told his disciples, powiedział swoim uczniom, you go into all the world. idźcie na cały świat, you preach the gospel to every creature. głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. And those that are believe And baptized shall be saved. I ci, którzy uwierzą, zostaną ochrzczeni będą zbawieni. They that believe not shall be damned. A ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. And he said, and they that have faith I mówi, ci, którzy będą mieli wiarę, shall cast out devils. będą wyganiali demony. Did you know most people don't believe the whole commission? Czy wiecie, że większość ludzi nie wierzy w pełne to polecenie Jezusa? They talk about the first part. Mówią tylko o tej pierwszej części. Go into all the world and preach the gospel. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. But they don't read the last part. Ale nie czytają tej końcowej części. They that have faith shall cast out devils. Że ci, którzy będą mieli wiarę, demony wyganiać and they będą. Shall speak with new tongues. Będą mówili nowymi językami. And they shall lay hands on the sick and they shall recover. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. That's all, that's all the Great Commission. To jest wszystko w tym wielkim poleceniu. Why don't we believe it all? Dlaczego by nie uwierzyć w całość? Who said we should believe half of it? Kto powiedział, że mamy tylko w połowę wierzyć? There are millions of people ale są miliony ludzi, suffering from the power of the devil. którzy cierpią ze względu na moc diabła. Psychology cannot set them free. Psychologia ich nie uwolni. Electric therapy cannot shake them free. Wybrani te, wybrana terapia nie uwolni ich. You can't shock the devil out of somebody. Nie możemy też wytrząsnąć diabła z nikogo. He just enjoys it. On, jemu się to tylko podoba. You have to come with the power of Jesus. Ale musimy wystąpić w mocy Jezusa. By his powerful blood. Poprzez jego potężną moc. With the authority, with the authority of this great commission. Y, w autorytecie tego wielkiego polecenia. And tell him he has to go. I powiedzieć mu, że ma wyjść. You say, but I've seen people roll people on the floor. Powiesz, ale ja widziałem, jak ludzie tarzali się po ziemi. Don't ever do that. Nigdy nie róbcie tego. The devil loves to be massaged. Diabeł lubi, kiedy robimy mu taki masaż. Especially when it's free. A szczególnie wtedy, kiedy tam nic nie przeszkadza. Kiedy to jest za darmo. Some say, I ask the devil questions. Niektórzy mówią, o, my zadajemy diabłu wiele pytań. I say, how many are you? Pytamy na przykład, ilu was jest? Well, don't you know what the Bible says? Czy nie wiecie, co Biblia mówi? The Bible says he is the father of lies. Że on jest ojcem kłamstwa. He'll speak back and say, we're 400 on odpowie i powie ci, że jest ich 400. And there's only two. A podczas kiedy może ich być tylko dwóch. I don't have any contact with the devil. Ja nie mam żadnego kontaktu z diabłem. I don't talk to him. Ja nie rozmawiam z nim. I don't ask him questions. Ja nie zadaję mu żadnych pytań. I don't let him puke from the mouth. Ja nie pozwalam mu, żeby on pluł. I say, I'm not talking to your body. Ja nie mówię, nie mówię do twojego ciała. I'm talking to your insides. Ale mówię do twojego wnętrza. spirit. Do twojego ducha. Come Wyjdź! And they come. I one wychodzą. Instantly. Natychmiast. You say, can everybody do it? Czy powiesz, czy każdy może to robić? That's what Jesus said. <clears throat> Tak Jezus powiedział. Jesus said they that have faith. Ci, którzy mają wiarę. It don't say preacher. Nie ograniczył to do kaznodziei. No missionary. Czy do misjonarzy. No deacon. Czy diakonów. Nothing. Nie. It's that they that have faith. Powiedział ci, którzy mają wiarę. If you have faith, jeżeli masz wiarę, you can cast forth spirits. możesz wyganiać duchy nieczyste. You can set people free. Możesz ludzi uwalniać. And there are many people in our world. Jest wielu ludzi na ziemi. They've been playing with witchcraft. Którzy bawili się w czary. They've been reading pornographic literature. Czytali pornografię. And they have opened doors. I mają otwarte drzwi. Into their lives. Do swojego życia. And they need to be set free. I muszą zostać uwolnieni. Nobody. Nikt. But God's people prócz Bożych ludzi can set people free. nie może ludzi uwalniać. We're the most important people in the world. Jesteśmy najważniejszymi ludźmi na ziemi. We're the most necessary people in the world. Jesteśmy najpotrzebniejszymi ludźmi na the ziemi. World needs us. Świat potrzebuje nas. We pray for the sick. Modlimy się o chorych And they're healed. i oni są uzdrawieni. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Thousands are healed. Tysiące dożywają uzdrowienia. Możesz dzisiaj w tym pomieszczeniu dożyć Jesus uzdrowienia. Jezus jest tutaj, to set you free. aby Ciebie uwolnić. Hallelujah! Aleluja! And no devil can stand before us. I żaden diabeł nie może się ostać przed nami. When Jesus is for you, Kiedy Jezus jest z nami, nobody can be against you. nikt nie może być przeciwko. But in these last days, Ale w tych ostatecznych dniach, as it was in the days of Jesus on this earth, jest tak, jak było za dni Jezusa, kiedy był na ziemi. going to be many demonstrations of the devil's power. Będzie wiele demonstracji mocy demonicznych. And God's people I Boży lud are going to set them free. musi ich uwalniać. Are you here? Czy słyszycie mnie? I believe our little children ja wierzę, że nasze dzieci will set other children free. będą uwalniały inne dzieci. Children of the Holy Ghost. Dzieci Ducha Świętego. Children of the power of God. Dzieci mocy Bożej. In school. W szkołach. Will pray for the other little children. Będą modliły się o inne małe dzieci. And set them free. I będą ich uwalniały. Young people. Młodzi ludzie. Will set other young people free. Będą uwalniali innych młodych ludzi. We're coming to a mighty hour of glorious deliverance. Czy dożywamy wspaniałej godziny Bożego uwalniania. Hallelujah! Hallelujah! Let's walk in that deliverance. Dlatego chodźmy w tym uwolnieniu and set people free. i innych ludzi uwalniajmy. Bow your heads. Pochylmy swoje głowy. How many neighbors here would say, Brother Sumrall, Ilu z was powiedziałoby, bracie Samerol? if I had to die tonight, gdybym dzisiaj wieczorem musiał umrzeć, I wouldn't go to heaven. to nie poszedłbym do nieba. I might belong to a church, może jestem członkiem Kościoła, but I'm not right with God. ale nie jestem pojednany z Bogiem. Pray for me. Módl się o mnie. Would you raise your hand? Te osoby, które w takim stanie są, podnieście swoje ręce. let me see. Podnieście swoje ręce. Men, Mężczyźni, woman, kobiety, young person. Młodzi ludzie, jeżeli byś dzisiaj wieczorem dowiedział się, że Jezus Chrystus przychodzi ponownie, would you be ready czy jesteś gotowy, to go to heaven? aby pójść do nieba? You say, no, I don't think so. Powiesz, nie jestem tego pewien. The Bible says, Biblia mówi, Today is the day of salvation. dzisiaj jest dzień zbawienia. Let Jesus come into your heart. Pozwól Jezusowi, aby wszedł do Twojego serca. Would you raise your hand, please? Proszę, aby te osoby, które chcą to uczynić, podniosły swoje ręce. Let Jesus come into your heart. Które chcą zaprosić Jezusa do swojego serca. Are there some of us who are backslidden and you're not what you used to be? Może są inne osoby, które były wierzące, a odeszły od Boga. You'd have to come back to God. Chcielibyście dzisiaj wrócić do Niego. Feel His anointing and feel His power. Y, strach Tobą rządzi i kieruje. Jesus wants you to come back. Pan Jezus chce, abyś wrócił do Niego. Would you say, pray for me? Czy chciałbyś powiedzieć, abym się modlił o Ciebie? Jesus will take you back. Pan Jezus chce Ciebie przyjąć z powrotem. Are there those here tonight czy są takie osoby dzisiaj, that the devil has tormented? które diabeł nęka? Tormented your mind nęka Twoje myśli, tormented your home, nęka Twój dom, tormented your business. nęka Cię w pracy i chcesz być uwolniony od mocy diabła, Would you raise your hand? podnieś teraz swoją rękę. you want to be free? Chcesz być uwolniony. Are there those tonight? Czy są takie osoby, Said, Brother Summerall, które powiedzą, bracie Samro, I have heaviness upon my life. Ja mam y, y, ciężką sytuację w życiu. And I have sadness upon my life. Ja mam smutek w życiu. I go to bed sad, wake up sad. Ja kładę się smutny i wstaję smutny. Pray for me. Módl się o mnie. Would you raise your hand? Podnieś swoją rękę teraz. Are there those that say, Brother Sumrow? Czy są takie osoby, które powiedzą, bracie Samero? I have grief. Ja mam e, mm, e, żal. I'm grieving all the time. Ciągle chodzę z jakimś żalem. And sometimes don't know why. Nie wiem dlaczego. Can God take it away? Czy Bóg może to zabrać? That's what the Bible says. Tak mówi właśnie Biblia. we can bring all of our sorrows to Jesus. Że wszelkie nasze smutki możemy przynieść Jezusowi. The people that are tormented by fear. Ludzie, którzy są nękani przez strach. The Bible says. Biblia mówi. Fear has torment że strach nas męczy. And the Bible says, A Biblia mówi, perfect love że doskonała miłość casts out fear. Precz wyrzuca bojaźń. God is love. Nasz Bóg jest miłością. When you have perfect God, Kiedy masz doskonałego Boga, you cannot have fear. nie możesz mieć strachu. Jesus can take it away. Jezus może to zabrać. Would you like to be free? Czy chciałbyś być wolny? Would you raise your hand? Podnieś swoją rękę. He'll set you free. On Ciebie uwolni. A number of people have raised their hands tonight. Wiele osób dzisiaj wieczorem podniosło swoje ręce. We want to do something. I chcielibyśmy coś zrobić. Every person here, każdy, kto jest tutaj, if you want to know Jesus, kto chciałby poznać Jezusa, if you want to come back to the Lord, jeżeli chciałbyś wrócić do Boga, if you want to be set free, jeżeli chciałbyś y, dożyć uwolnienia, we want God to do it tonight. chcielibyśmy, aby Bóg uczynił to dzisiaj. You on this side here, Ci, wy, którzy siedzicie tutaj pod oknami z prawej strony, wyjdźcie tutaj do tego przejścia. A wy z tamtej strony i y, stańcie w przejściu, w tym drugim przejściu. A my jesteśmy gotowi, aby się modlić o was. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, nie wracaj do domu, dopóki nie pomodlimy się z Tobą. Jesus loves you. Pan Jezus kocha Ciebie. Jesus loves you. Pan Jezus kocha Ciebie. Jesus died for you. Pan Jezus umarł za Ciebie. Jesus can set you free. I Pan Jezus może Ciebie uwolnić. And the devil cannot harm you. I diabeł nie może Ci krzywdy wyrządzić. Jesus has more power. Pan Jezus ma więcej mocy. And Jesus will set you free. I Pan Jezus Ciebie uwolni. If you have a evil habit, jeżeli masz jakieś złe przyzwyczajenie, nauk, upon your life, w swoim życiu. Jesus can set you free. Pan Jezus może ciebie uwolnić. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Look at me for a moment. Spójrzcie na mnie na, przez chwilę. In the Philippines. Na Filipinach. I went to preach in a big Methodist church. Y, pojechałem, aby usługiwać y, w dużym y, kościele metodystycznym. They did not know about the power of God. Tam nie wiedzieli nic o mocy Bożej. I announced that I was going to come and pray for the sick. Y, ogłosili, że przyjadę i będę modlił się o chorych. And the people said, ludzie powiedzieli, our pastor's wife y, żona naszego pastora has had a terrible headache ma okropny ból głowy for 12 years. od 12 lat. Just let's put her first. Dlatego postawmy ją jako pierwszą. And if she's not healed, Jeżeli ona nie zostanie uzdrowiona, we'll all sit down. to my wszyscy wracamy. But if she is healed, Ale jeżeli ona zostanie uzdrowiona, we'll all be prayed for to pozwolimy, aby się i o nas modlono. And I didn't know those Methodists were doing that. Ja nie wiedziałem, że tak, tak praktykowali metodyści. But I made a call. Ale y, dałem wezwanie. Just like I am tonight. Tak jak zrobiłem to dziś wieczorem. They formed a line. Stworzono y, taki rząd. And pushed this lady out in front. I tą y, żonę pastora y, wysunięto naprzód. I didn't know who she was. Ja nie wiedziałem, kim ona jest. I was visiting the church. Ja byłem gościem w tym zborze. I said, what's wrong with you? I mówię, co jest z tobą w nie w porządku? She said, headache. Mówię, mówi ból głowy. I said, come out. Ja mówię, wyjdź. I said, where is it? Mówi, gdzie on jest? Move your head. Po, poruszaj głową. She said, it's gone. Mówi, nie ma go. <laughs> And the whole church began to shout. I cały kościół zaczął krzyczeć. They all got saved. Wszyscy nawrócili się. They all got the Holy Ghost. Wszyscy przyjęli Ducha Świętego. And I baptized the whole church in the ocean. I w oceanie ochrzciłem cały zbór. Hallelujah. They had six drops of water for baptism. Oni używają sześciu kropli wody do chrztu. And I gave them an ocean full. A ja dałem im cały ocean. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Glory to God. You that want to be prayed over, this side come Wy, którzy potrzebujecie modlitwy, z tej strony wyjdźcie tutaj do tego przejścia. And a couple of you brothers that are with me come and control them, across. course. Bardzo proszę. Everybody wants to be prayed for. Te osoby, które potrzebują modlitwy, niech wyjdą tutaj do tego przejścia. Right Bardzo proszę, uczyńcie to teraz. But you cannot come later. Możecie uczynić to teraz, ale nie później. When we get through, we're through. Bo jak skończymy, to już skończymy. But if you wish to come, you can come. Jeżeli chcesz, przyjdź. Oh, the blood of Jesus. Święta krew Jezus. Get your minds on Jesus. Zwróćcie swój wzrok na Jezusa. How many people came to this meeting tonight and you had pain in your body? Ilu z was przyszło dzisiaj na to nabożeństwo z bólem? Podnieście swoje ręce. You had pain in your body? Ilu z was przyszło z bólem na to miejsce dzisiaj? Where did you have pain? Gdzie, miałeś, gdzie masz ból? In your back? In the back. Mm-hmm. Bend over. Scherche. Straighten up. Abrasfiche. Go sideways. Go the other side. Bend over. How do you feel? Jak Huh? Well. No pain? Nie ma bólu? It won't ever be back. Hallelujah! Hallelujah! <laughs> that feel good? sir. Jesus is in this place. He has also very high blood pressure. you'll honor him. Jezus jest na tym miejscu. Jeżeli Jego uczcimy, to On przyjdzie do nas cudem. Będzie budował naszą wiarę. Będzie wzmacniał naszą wiarę. I będziesz wiedział i to na pewno. Będziesz pewny, że jesteś pewny. Jego moc jest realna. Hallelujah! Hallelujah! there was a person here that had pain in their neck part. Była, jest tutaj osoba, która miała ból w karku. You couldn't bend, move your head. Nie mogłeś poruszyć side, głową. Side. Who was it? Raise your hand. Kto, kto to jest? You couldn't move your head. Kto nie mógł poruszać głową. Raise your hand high. High. Y, kto to jest? Over the, the, in the red blows. Uh, yeah. Move your head. Poruszaj swoją głową. Way to the right. W prawo. Way to the left. I teraz mocno w lewo. How's it feel? Jak się czujesz? Hallelujah. Unbelief, listen. Unbelief is a spirit. Niedowiarstwo to jest duch. Unbelief is a spirit. Niedowiarstwo to jest duch. The Pharisees faryzeusze could see the dead raised. widzieli, jak umarli zostają zmartwychwzbudzeni did not believe. i nie uwierzyli. Unbelief is a spirit. Niedowiarstwo jest duchem. And sometimes Pentecostals have the spirit. I czasami zielonoświątkowcy mają tego ducha. They don't believe. Oni nie wierzą. Have faith in God. Dlatego miejcie wiarę w Boga. God is alive. Bóg żyje. God blesses now. Bóg błogosławi nas teraz. His power is real. Jego moc jest realna. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Well, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Someone who had a problem with your eyes from seeing. Ktoś ma problem z oczami, z widzeniem. Did you raise your hand? Podnieś swoją rękę. You had trouble with your eyes, seeing. Masz problemy ze oh. wzrokiem. Which eye? Którym okiem? Sometimes she sees through the glasses, sometimes the sight disappears. Is that right? Give me your back. Read me a word. Przeczytaj jakieś słowo. Read out loud. Przeczytaj głośno. Real loud. Przeczytaj głośno. You see it? Widzisz? Is it getting better? Ce lepiej, lepiej Can you see it better? Czy lepiej It's like through the fog. Huh? It's like through the fog. Through a fork. Fog, through the mist. Huh? Mist. I see. I command the mist to go away. Nakazuję, aby tam zamglenie ustąpiło. Right now. Teraz. Be gone. Ustąp. Be gone. Ustąp. Shila Rabahashakahasaya. Read from the Word. Przeczytaj Słowo. Anywhere. Gdziekolwiek. Mm. Can you see better? Czy widzisz lepiej? Mm. Little better. Mm. Okay. We don't ever pray for people to get a little bit healed. Nigdy nie modlimy się o ludzi, żeby trochę się le God's lepiej czuli. Jeżeli Bóg czyni cud, czyni to doskonale. Yeah. Shout the praises of God and Have faith. Musimy zacząć wykrzykiwać chwałę dla Boga i mieć wiarę. Hallelujah. Well, hallelujah! Hallelujah. Jesus, pray that you would Hallelujah. Love can be seated anywhere you can here and let these come out. Y, wy z przodu tutaj usiądźcie, usiądźcie, a pozwólcie, żeby ci przejść mogli tutaj przejść. Glory to God. Hallelujah. Now listen to me. Słuchajcie. When you receive the Holy Ghost, receive the Holy Ghost. Kiedy otrzymacie Ducha Świętego, it's your, it's your heavenly relationship and communication with God. To jest wasz niebiański sposób porozumiewania się z Bogiem. You should do it every day. Powinniście robić to codziennie. Some of you haven't spoken in tongues in a long time. Niektórzy z was przez długi czas nie mówili językami. That is your greatest communication. A to jest najlepszy sposób porozumiewania się. The Apostle Paul Apostoł Paweł mówi, że mówi językami więcej niż cały Kościół. Huh? I want us to praise the Lord. Chciałbym, abyśmy uwielbiali Boga spoken in tongues, jeżeli nie mówiliście językami, I want you to do it right now. chciałbym, abyście czynili to teraz. you've never had the Holy Ghost, jeżeli nie otrzymałeś jeszcze Ducha Świętego, speak now. mów językami teraz. Receive the power of God. Przyjmijcie moc Bożą. Receive the power of God. Przyjmijcie moc Bożą. Hallelujah. Lord Jesus. Ora la mana la mana la minira. Ora la mana God. Nie wstydźcie się oddawać Bogu chwały. In heaven they never cease to praise God. W niebiesie chwała dla Boga nigdy nie ustaje. Hallelujah. cease, not only for now, but forever. Amen. Thank Jesus. Go out of him. Amen. Hallelujah. Thank you for your servant, Lord. Hallelujah. Thank you for your servant. Jesus. Please. Hallelujah. Move your head around. More. Stronger. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. That's the power go through him, Lord never come back again. Jesus. The Lord says that there are two families in this room tonight. Pan miał objawił, że są dwie rodziny na tym miejscu. And He wants you to change churches. Które, y, i mówi do was, żebyście zmienili kościół. You're going to a dead church that don't praise God like you heard tonight. Chodzisz do martwego kościoła, gdzie nie ma żywego Boga. And the Lord is saying that if you wish to grow in him and be great and strong in him. I Pan mówi, że jeżeli chcesz y, rosnąć w Panu, wzmacniać się w nim, you need to get where they're praising God. Musisz iść do tego kościoła, gdzie jest oddawana Bogu chwała. If you're worshiping in deadness, jeżeli oddajesz chwałę Bogu w martwocie, That's all you're ever going have is deadness. to będziesz miał tylko martwotę. But Jesus will set you free. Ale Jezus chce Ciebie uwolnić. Hallelujah. Hallelujah. Pochylmy swoje głowy w modlitwie. Now Lord Jesus, Panie Jezu, we bring dead religion before you. my teraz przynosimy Tobie martwą religię. Revive it, Lord. Panie, tchnij w nią życie. Bring it to life, Lord. Panie, ożyw ją cast out evil, Lord. Wyrzucamy niesprawość, Panie. We believe you. My wierzymy Tobie. Aleluja. Ralamana szafaramana Let new life. Niechaj nowe życie wstąpi we wszystkich ludzi. I my wierzymy w to. Aleluja. <laughs> Well, hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Biblia mówi, że radość Panu jest siłą naszą. Yeah. hallelujah, <laughs> Yeah. Yeah. Alleluja. Alleluja. The joy of the Lord is our strength. Praise God. Let the joy flow through. Niechaj radość ta przepływa przez nas. Sadness belongs to the devil. Smutek należy do diabła, a radość należy do Bożych dzieci. Let us be glad and rejoice. Dlatego radujmy się i weselmy w Nim. Hallelujah. afternoon, Jutro po południu będziemy wkładali ręce na pastory, którzy przyjechali na And seminarium i będziemy prosili Boga, aby dał wam więcej siły i, i większe pomazanie. Also, if you have bothering you, jeżeli macie pytania, które was nurtują, write it down, zapiszcie je sobie hand it in, i przynieście. And we will seek to answer for it. A my postaramy się na nie odpowiedzieć. It's going to be a great moment. Będziemy mieli wspaniały chwile. We're going to ask God to give you gifts of the Spirit. Będziemy prosili Boga, by dał wam dary Ducha Świętego, to function all of our churches. abyście mogli właściwie funkcjonować w waszych zborach. Jest to dzień Ducha Świętego. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. How many here that one time you went to the Catholic Church? to see your hand. Ilu z Was e, y, było członkami Kościoła Rzymskokatolickiego? W moim zborze jest ich dużo, dużo więcej. Ponad 50% członków mojego zboru byli kiedyś rzymskokatolikami. Przyszli do naszego zboru to po to, żeby zostać uwolnieni i przeżywać radość. I większość z nich w their names of SKI kończyło swoje nazwiska na ki. They're Polish. To znaczy, że byli Polakami. Mamy wielu Polaków w naszym zborze. They love God and they worship God. Bardzo kochają Boga i oddają Mu cześć. Imagine they're your cousins. I myślę, że są to wasi kuzynowie. And they're already in, so you might as Oni są już w kościele, y, pełnym życia, dlatego wy również do Niego dołączcie. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus, święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, o nas Yeah. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że nie musimy i nie możemy zawieść się na Tobie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Panem, naszym Królem,